Իրականացավ ևս մեկ երիտասարդական նախաձեռնություն՝ Արցախի հասարակական կազմակերպությունների կարողությունների հզորացումը հանուն երիտասարդական հիմնախնդիրների լուծման ծրագիրը կյանքի կոչվեց Հայաստանի Հանրապետության Գյումրի քաղաքում գործող Legato եւ Logos երիտասարդական կազմակերպությունների մտահղացմամբ։ Արագաստի անդրադարձը՝ տաղավարում կհյուրընկալվեն Արամելիքջանյանն ու Արմինե Պետրոսյանը։ Երևանից Արցախ ժամանած հասարակական երիտասարդական 10 կառույցների ներկայացուցիչները հստակ ծրագիր են մշակել՝ իրականացնելու Արցախում գործող 15 գրանցված եւ 6 չգրանցված ոչ ֆորմալ խմբերի համար։ Արցախի հասարակական կազմակերպությունների կարողությունների հզորացումը հանուն երիտասարդական հիմնախնդիրների լուծման ծրագրով նախատեսված երկօրյա սեմինար դասընթացներն իրականացվել են հետեւյալ թեմաներով՝ ռազմավարական պլանավորում, հաշվապահական հիմունքներ, համայնքային զարգացման ծրագրեր, դրամաշնորային ծրագրերի մշակում, գնահատում, ֆոնդահայթայթում։ Շուշիում կազմակերպված Expo 2015 ցուցահանդեսը թերևս իրական հնարավորությունն էր անցալ ցանոթանալ Շիրակի եւ Արցախի երիտասարդության հասարակական գործնեությանը։ Յուրաքանչյուր տաղավար իր գործնեությունն էր ցուցանում իրականացված եւ ընթացիկ ծրագրերով։ 2006 թվականից գործող Սրբազան հող բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը ղեկավարում է Սուսաննա Էլբակյանը։ Կառույցի առաքելությունն է պահել, պահպանել մարդու եւ բնության կողմից ստեղծված արժեքները։ Հայոցողը նաև իր հիմնադրած անտառներով եւ կանաչ գոտիներով է սրբազնագործվել։ Նախքան մարդու արարչագործությունն արդեն արարվել էր բնությունը եւ մարդն իմաստնաբար կարգվել էր ստեղծված բնության տեր ու տիրակալ։ Բնության եւ կանաչի անհրաժեշտությունը կար, այլապես մարդն ավելի վաղ կամ առանց բնության կարարվեր Աստծո կողմից։ Իսկ լերք հարթավայրային տարածքները մարդը միշտ հնազանդեցրել է պատվիրանի համաձայն։ Ծառ ու ծաղի կաճեցրել, դրանով լրացնելով էկոլոգիականի եւ գեղագիտականի պակասը։ Միթե մեզ համար սուրբ չէ սոսին ու սոսիացան տարը, որ հիմնադրվել է շատ ու շատ հնում, այնքան սուրբ, որ Խոսրովյան տարն էլ արքելոց է, Հաճախ հանիրավի է մեր անտարբեր վերաբերմունքը թեկուզ մի ծիլ կանաչի հանդեպ, որ անխղճորեն պոկում կամ տրորում ենք, ցավ պատճառելով բնությանն ու մեկին, ով վարքյան է կտրել ժամանակից ու կյանք տվել կանաչ մի փոքրիկ շիվի։ Շուշիում ցուցադրված սրբազան հողի նմուշները եւ Սուսաննա Էլբակյանի համեստ պատմությունը վկայում են կառույցի ընտրած ուղու եւ նպատակների հավատարմության մասին։ Thank you Այժմ իրականացնում ենք ծրագրեր, հիմնականում բնապահպանական ծրագրեր, բայց կազմակերպությունում չի դատարել մշակույթով ազգային արժեքների, ճարտարապետական կոթողների, հիմնականում ծառայգործ բարբետների աշխատանքներով է հետաքրքրվում։ Կազմակերպությունը իրականացնում է բնապահպանական մի ծրագիր, որը կոչվում է կանաչ շիրակ, ինչպես գիտենք, շիրակը բավականին շատ քիչ անդարներ ունի։ Կանաչ տարածքները շատ քիչ են, դրա համար մենք վերցրել ենք մի առաքելություն, որ շիրակի դաշտավայրում իրականացնենք դեգրադացված հողերի մշակումը, վերակենտանացում։ Դրա համար անդարներ են հիմնում, հիմնականում ռոռոկելի անդարներ։ Հենց այնպես չէ, որ ծառը տնգում ենք եւ թողնում ենք, մենք հետաքրքրվում ենք նաեւ թե մեր ծառի ինչպիսի ապակա ունեցած ինչպիսին դարձավ նա։ Իմ կարծիքով ամբողջ երկրակնդի թիվ 1 խնդիրն է բնապահպանությունը։ Մենք ուզում ենք, որ այս կանաչ մոլորակը կանաչել մնա։ Դրա համար հիմնականում անդարներ ենք հիմնում։ Ծրագիրը սկսել ենք 2014 թվականից, արդեն հիմնել ենք 4 հեկտար խառը ծառաթփուտային անդար, 1 հեկտար թզուգաչ ինտենսիվ այգի եւ 1 հեկտար էլ նոր մշակաբույսերը մեր հայ գիտնականների կողմից ստացված ծերմերն ենք օգտագործում վարունգի, պոմիդորի, բատրիջանի, ունեի բղբեղի տեսակներ, մոտ 10 տեսակներ, որոնք հիմնականում մշակված են Շիրակի դաշտավայրի կլիմայական պայմանների համար։ Այն, ինչ ունենք Արցախում, ծանոթ ենք, տեղյակ ենք Զեփյուր բնապահպանական կազմակերպությունը գրեթե նույն առաքելությունն է իրականացնում Արցախում, այնպես որ ծրագրի շրջանակներում կարող են լավագույնս համագործակցել Սրբազան հողն ու Զեփյուրը։ Ցուցահանդեսի մեկ այլ մասնակից նոր լույս կազմակերպությունն է՝ իդեմս մենթոր Լենա Ղազարյանի, իդեպ Բարարանն էլ քրքրելու լինենք, մենթոր բառն իր համարժեքով չենք գտնի հայերենում։ Մենթորն իմաստային մեկնաբանությամբ հետաքրքրվողին ուղեկցեց հին Հունաստան, երբ Ոդիսևսը մեկնում էր Տրոյա, պատերազմին մասնակցելու, որթուն թողնում է ընկերոջ մենթորի մոտ, ասել է թե մենթոր բառն իր տողատակում պարունակում է խնամակալ իմաստը։ Խնամակալություն ստանձնած Լենան վարպետորեն քողարկում է իրենց շահառունների հուզական կողմը, լինելով լավատես եւ ուսուցանելով նրանց, որ հեգնանքով կարելի է հաղթարել նաեւ ամեն մի դժվարություն, եթե կա ցանկություն։ Մեր կազմակերպության առաքելությունը կայանում է նրանում, որ մենք օգնում ենք դեռահաս աղջիկներին, այսինքն նրանց հետ տանում ենք անհատական աշխատանքներ, բացահայտում ենք նրանց ենթադրենք արժե համակարգը, բուսական ոլորտը, ոճը, նաև մենք օգնում ենք նրանց մասնագիտության ընտրության հարցում։ Հիմնականում մեր շահառուները սոցիալապես անապահով երեխաներն են, մանկատան եւ գիշերօթիկ հաստատության խնամքի սաներն են, եւ հենց դրանում էլ կայանում է ամբողջ էությունը, որ բնականաբար սոցիալապես անապահով երեխան հնարավոր հնարավորություն չի ունենա ընդունվի բարձրակույն ուսումնական հաստատություն ֆինանսական խնդիրների պատճառով եւ հետեւաբար մեր հաստատությունը տալիս է հնարավորություն փոխանցում է նրանց ուսման վարձը։ Արդյունքում մենք ունենք հիմա շատ կամավորներ, ունենք նաեւ շատ դեռահասներ եւ կարծում եմ, որ այն, որ մենք հասել ենք այն մակարդակին, որ կարող ենք փոխանցել երեխաների ուսման վարձավճարը, դա արդեն շատ մեծ արդյունք է եւ բացի դրանից երեխաների հետ տանում ենք նաեւ հոգեբանական աշխատանքներ, նրանք ձեռք են բերում բազմաթիվ հմտություններ, գիտելիքներ, որոնք նրանք կարող են օգտագործել իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում եւ բնականաբար մարդ ինչքան լինի տեղեկացված ցանկացած իրավիճակից ավելի գրագետ ձևով ելք գտնի Ներկանները մեկիկ-մեկիկ ցանոթացան ցուցադրված տաղավարներին, տալով եւ վերցնելով փորձ ու գաղափար։ Մասամբ աննախադեպ ծրագիրը, որն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի ֆինանսավորմամբ եւ Արցախի Հանրապետության մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ, արժանացել է Արցախի իշխանությունների ուշադրությանը։ Նախարար Նարինե Աղաբալյանի ուղեկցությամբ Շուշիում ցուցահանդեսին ծանոթացել է Արցախի Հանրապետության խորհրդարանի խոսնակը Աշոտ Ղուլյանը ողջունել, կարևորել է ծրագիրը, պատասխանել երիտասարդներին հուզող հարցերին Ես վստահ եմ, որ մենք հաստատ այս շփումներից, այս հաղորդակցությունից երկուստեք օգտակար շատ բաներ ենք հավելու, որովհետև իմ խորին համոզմամբ հասարակական կազմակերպությունների ոլորտը գալիս է լրացնելու պետական քաղաքականության մեջ այն բացը, որը կարելի ասել պետության ձեռքերը չեն հասնում։ Այսինքն որտեղ որ մենք չենք կարողանում պետականորեն այդ քաղաքականությունը ուղղորդված կամ կոնկրետ ծրագրերով իրականացնել, ես կարծում եմ, որ հենց դրան է միտված հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը եւ հենց այդ պատճառով է որ պետությունը պետք է ամեն ձևով եւ ցանկացած հնարավորություն օգտագործի որպեսզի հասարակական գազམ་ակերպությունները կարողանան նաեւ այդ բացերը լրացնելով ամբողջացնել այն պատկերը որ այսօր պետք է լինի մեր հանրային քաղաքական տնտեսական սոցիալական կյանքում Ցանկացած հասարակական կազմակերպության գործունեության մեջ միշտ էլ որոշակի դեր կա լիդերության, առաջնորդության, ամեն տեղել մի էնտուզիաստ կա, որը իր վրա է վերցնում այդ գործերի մեծ մասը, կարողանում է այդ նպատակները, գաղափարները անկալելի դարձնել մյուսների համար եւ այդպես է ձևավորում հասարակական կազմակերպությունը։ Այլապես անհնարին է, եթե այստեղ էնտուզիազմի, կամավորության, լավ աշխատանքի տեղ չկա, երևի մի քանի ամիս, մի քանի տարի հետո մարում է այդ ողքեվորությունը եւ դրանից հետո սկսում է նոր որոնումները։ Հասարակական կազմակերպությունների գործունեության հաջողությունը միայն մեկ նախապայման ունի։ Ինչքան դու քարտեզը ընդլայնում ես, այնքան շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ես ստանում եւ կամած կամած այդ գործունեությունը դառնում է միջազգային մակարդակի Մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարի ձևակերպմամբ հասարակական կազմակերպությունները միջնորդի դեր ունեն հանրության եւ պետական մարմինների միջև։ Նման կառույցները կարող են հայտնաբերել հիմնախնդիրներ, դրանք դարձնելով պետական քաղաքականության հիմք ու ծրագիր։ Բոլորիս նպատակը նույնն է՝ վերհանել հասարակության հուզող հիմնախնդիրները եւ փորձել լուծումներ գտնել այդ խնդիրներին, եւ մյուս կողմից նաեւ ներգործելով հենց հասարակության վրա ձևավորել գիտակից, կարող եւ հայրենասեր քաղաքացիներ։ Ցանկալի է, որպեսզի ավելի շատ հասարակական կազմակերպություններ մասնակցեին, որպեսզի ամբողջական լիներ նաեւ այդ պատկերացումը ընդհանուր հասարակական դաշտի վերաբերյալ, բայց կարծում եմ ամեն ինչի դեռ արժևում է եւ կարելի է զարգացնել այս նախաձեռնությունը եւ ներգրավել ավելի ու ավելի շատ հասարակական գազམ་ակերպություններ։ Պատրաստ ենք շարունակել համագործակցությանը Կայացած եւս մեկ երիտասարդական նախաձեռնության հեղինակները Արամ Էլիկջանյանն ու Արմինե Պետրոսյանն են։ Արան 2011-13 թվականներին սովորել եւ ավարտել է Հոնկոնգի գիտությունների եւ տեխնոլոգիաների համալսարանի համակարգչային հետազոտությունների բաժինը։ 2010-14-ին սովորել եւ ավարտել է Գյումրիի Progress համալսարանի տնտեսագիտություն, ֆինանսներ բաժինը։ Աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության երիտասարդական միջոցառումների կազմակերպման կենտրոնում 2008 թվականին ակտիվ գործնեություն է ծավալել հասարակական դաշտում նախագծել իրականացրել եւ ղեկավարել է մի շարք տեղական եւ միջազգային ծրագրեր 2013 թվականի հոկտեմբերին հիմնադրել է լոգոս երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը Արմինե Պետրոսյանը 2005-ից 9 թվականներին սովորել եւ ավարտել է Գյումրիի Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի ֆիզմատ ֆակուլտետի ֆիզիկայի բաժինը, ստացել բակալավրի աստիճան։ 2009-11 թվականներին սովորել եւ ավարտել է նույն բաժնի մագիստրատուրան։ Զուգահեռ ուսումնասիրել է հաշվապահություն, անցել հաշվապահական վերապատրաստման տեղական եւ միջազգային դասընթացներ։ Ուսանողական տարիներից ակտիվ գործունեություն է ծավալել մի շարք միջոցառումների եւ նախաձեռնությունների հեղինակ է 2014 թվականին լեգատո երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախագահն է Բարեկամներ ծրագրի բոլոր մասնակիցներն արդեն արհեստավարժ են իրենց իրականացրած գործնեության ոլորտում, թիկունքում ունեն փորձ եւ որ կարեւոր է այդ փորձը փոխանցելու եւ դեր հաջողված փորձ ինտեգրելու ցանկություն ունեն։ Արագաստը կարծում եմ հետագա փոխամագործակցության շրջանակներում կհասցնի հանդիպել, շփվել եւ զրուցել նրանցից յուրաքանչյուրի հետ, իսկ այսօր տաղավար են հրավիրել Արցախի հասարակական կազմակերպությունների կարողությունների հզորացումը, հանուն երիտասարդ գիտահետազոտական հիմնախնդիրների լուծման ծրագրի կազմակերպիչներին Արամ Մելիքջանյանին եւ Արմինե Պետրոսյանին։ Բարի գալուստ Արցախ, սիրելի երիտասարդներ։ Բարևձեզ։ Դուք գրեթե այնպիսի տարածքում եք, ինչպիսին Գյումրին է գոնե մարդկային փոխհարաբերություններում։ Այո, միանշանակ։ Մենք ուրախ ենք գտնվելու այս երկու օրերի ընթացքում Արցախում։ Մեզ համար մեծ պատիվ է այստեղ գտնվելը։ Այստեղ մենք գտնվում ենք հկների կարողությունների հզորացման ծրագրով, այն է փորձի փոխանակման ծրագիր ենք իրականացնում, նաև Շիրակ Արցախ Էքսպո 2015-ը, որ նոր հկների համար է նախատեսված։ Ինչ ենք հասկանում հասարակական կազմակերպություն ասելով եւ որքանով է հասարակական կազմակերպությունը իր գործնեությամբ էական դեր խաղում պետական նաշինության ասպարեզում։ Հասարակական կազմակերպություններն ի հայտ եկան այն ժամանակահատվածում, երբ որ պետական ապարատը իրականացնում էր պետական մակարդակով գործունեություն, իսկ հասարակության շրջան Հայաստանում արդեն գործունեության ծավալումը եւ կամ հասարակության ձայնը հասու դարձնելը դա հասարակական կազմակերպություններն իրենց վրա վերցրեցին։ Մենք վեր ծրագրի շրջանակներում նպատակ ունենք Արցախի հկների կարողությունները հզորացնենք, որբիսի վերջիններից կողմից ծավալած գործունեությունը առավել արդյունավետ, առավել երկարաժամկետ դառնա, հատկապես երիտասարդների հիմնախնդիրների առնչությամբ։ Հասարակական կազմակերպությունները իրենց գործունեությամբ հնարավորություն ունեն ծավալելու այնպիսի գործունեություն եւ տեսնելու այնպիսի հիմնախնդիրներ, որոնք կարծում եմ պետական մակարդակով գուցե եւ տեսանելի է, բայց հասարակական կազմակերպությունը ավելի հնարավորություն են դրանք լուծելու։ Դրան կօգնի նաեւ փոխհամագործակցության հարթակը, որտեղ երկու կողմերի ՀԿ-ները հնարավորություն կունենան ներկայացնելու այն ծրագրերը, այն հնարավորությունները, որոնք երկուստեք օգտակար կլինի։ Գիտեք, հետաքրքիր խորագիր է հզորացնել Արցախի ՀԿ-ների կարողությունները։ Այսինքն գտնում եք, որ Գյումրիում ՀԿ-ները հզոր են եւ պետք է փորձը փոխանցել նաեւ Արցախ։ Ոչ, հզորացնել նշանակում է փորձի փոխանակման միջոցով, այո, հզորացնել այն կարողությունները, դա չի ենթադրում միայն Արցախյան ՀԿ-ների, այլ նաեւ ենթադրում է մեր ՀԿ-ների կարողությունների հզորացում, որովհետեւ երկու ստեյք համագործակցությունը կարևոր արդյուն կարող է հանդիսանալ երկու կողմերի կողմից իրականացվող կազմող ծրագրերի։ Ոստի շատ կարևոր է, որ այդ ստեղծված համագործակցությունը մեծ արգասիկ կունենա երկուսի վրա, երկուսի կարողություններն է կհզորանան, բայց հիմնականը մենք նպատակ ունենք մեր ունեցած փորձը, հմտությունները, որոնք որ իրականացնում ենք մեր մարզում, մեր քաղաքում, բերել կիսվել Արցախյան հկների հետ եւ ինչու՞ չէ իրենց փորձը, հմտությունները մեզ հետ վերցնել եւ կիրառել մեր համայնքներում։ Վստահ եմ, որ այս երկու օրերի ընթացքում ծավալված քննարկումների արդյունքում Շիրակի ՀԿ-ները եւս ինչ որ սովորելու հնարավորություն ունեցան Արցախի ՀԿ-ներից, նաեւ Արցախի ՀԿ-ները բնական է Շիրակի պատվիրակության ներկայացրած ծրագրերի եւ նախաձեռնությունների միջոցով քաղեցին իրենց անհրաժեշտ ինֆորմացիան։ Սա առաջին գործն է փոխհամագործակցության։ Այո, Այսինքն դերևս Շիրակի մարզի ներկայացուցիչներն են ժամանել Արցախ եւ սպասվում է արդյոք Արցախի ներկայացուցիչները ժամանեն Շիրակի մարզ։ Միանշանակ, միանշանակ։ Մենք սրանով չենք եզրափակվում, լինելու են փոխայցեր, բացի սրանից նորից այցելություններ լինելու տարբեր հարցերի հետ կապված տարբեր արդեն կոնկրետ ուղղվածության թե երիտասարդների ակտիվացման արդեն, որովհետեւ քննարկում ենք, որ կարիք կա հերավոր համայնքներում եւս ակտիվացնել երիտասարդներին, բացի նրանից հկների կարողությունների հզորացման, բացի դրանից, այլ մոտիվացնել մոտեցնել երիտասարդներին։ Տեղական իրենց համայնքներում, հերավոր համայնքներում, որտեղ որ պոտենցիալը կա երիտասարդների օգտագործելու, օգնենք, աջակցենք, օժանդակենք, որ վերջիններից կողմից հիմնվեն թեկուս հասարակական կազմակերպություններ, որոնք որ լոկալ մակարդակում կարող են իրականացնել այնպիսի ծրագրեր, որոնք որ միտված կլինեն համայնքի հզորացմանը, երիտասարդների հզորացմանը։ Մենք նախատեսում ենք, որ փող այց լինի արդեն Արցախյան հկները կան Շիրակի մարզ, արդեն իրենց գործընկերների հետ ծանոթանան, արդեն տեղի ծրագրերին ծանոթանան եւ արկա հիմնախնդիր խնդիրներին եւ համադրեն այդ լուծումները, թե ինչ չափով են այստեղ իրականացվում, ինչ չափով այնտեղ են իրականացվում մեր կազմակերպությունը ջանքեր չի խոնարհելու, որ նմանատիպ փոխադիր կազմակերպենք։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը եւս պատրաստակամություն է հայտնել աջակցելու նմանատիպ նախաձեռնության համար։ Արա եւ Արմինե ինձ շատ է հետաքրքրում եւ գրեթե իմ յուրաքանչյուր զրուցակցի ես հարցնում եմ, թե ինչ հիմնախնդիրներ ունի հայ երիտասարդը ողջայության մակարդակում եւ հետո անպայման կան նաեւ հիմնախնդիրներ, որոնք զուտ տեղական են, այսինքն կան հիմնախնդիրներ, որոնք արկա են Գյումրիում եւ հավանաբար հիմնախնդիրներ, որոնք Արցախում։ Հայաստանի պարագայում կարող եմ ասել ու մարզերի պարագայում կարող եմ ասել, որ թե ուսումնասիրությունների, թե մեր անձնական փորձառությունը, մեր ուսումնասիրությունը հետազոտություն ցույց են տվել, որ առաջնային տեղում ցավոք սրտի զբաղեցնում է սոցիալական հիմնախնդիրը, երիտասարդների զբաղվածության հիմնախնդիրը։ Երկրորդը կարևորագույնն է երիտասարդների անտարբերությունն է։ Իրենց համայնքում տիրող իրավիճակի, իրենց հիմնախնդիրների վերաբերող ծրագրերի իրականացման արտագաղթն է շատ կարևոր հիմնախնդիր, որ նոր այսօր համայն հայության դեմ է ծառացած։ Իսկ լոկալ մագարտակով ես չեմ կարող ասեմ, որ Արցախյան երիտասարդներն ունեն այն հիմնախնդիրները, որոնք որ Հայաստանում այստեղ երիտասարդների միակ կարևորագույն խնդիրը այն է, որ իրանք կարողանան ճանաչված դառնան ճանաչված դառնա ոչ թե հայերի շրջանում, այլ միջազգային հանրությունը Արցախի երիտասարդին, Արցախցուն ճանաչի որպես առանձին մաս, որպես մարդիկ, ովքեր որ պայքարել են, իրանց հողն ունեն, իրանց ջուրն ունեն, իրանց պետականությունը արտադրությունը, լեզուն, ամեն ինչը եւ ունեն իրանց հզոր երիտասարդությունը, ովքեր որ այսօր պահանջատեր են, ովքեր որ այսօր լիքը գաղապարներ ունեն, ծրագրեր ունեն, որոնք որ ուզում են իրականացնել։ Այսօր Արցախի երիտասարդը դրա կարիք ունի, որ դուրս գա միջազգային հանրություն, դուրս գա եւ սաղին ցույց տա ասի, որ այ էս է Արցախը, այ էս է Արցախի երիտասարդը։ Իսկ դա Հայաստանի երիտասարդի համար նույն հիմնախնդիրը չէ։ Այսինքն Հայաստանի երիտասարդն արդեն ինտեգրվել է միջազգային հանրությանը։ Բոլոր ծրագրերին Հայաստանի երիտասարդները կարող են մասնակցել։ Բոլոր բոլոր ծրագրերին, որովհետև հստակ միջազգային ծրագրերին։ Միանշանակ, որովհետև հստակ նշված է մասնակիցները Հայաստանից եւ այլից, բայց ոչ միտեղ դուք չեք հանդիպի, որ գրված լինի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից։ Սա մեզ համար ցավալի է, որ լուսինը կա, բոլորի մասին գիտեն, Արցախը կա, Ցավալին այն է, որ լուսնի մասին գիտեն, բայց Արցախի մասին չգիտեն, Արցախի երիտասարդի մասին չգիտեն։ Փոխարենը կան քիչ հանդիպող ծրագրեր, որոնք կազմակերպվում են, ասենք, Վրաստանի, Ադրբեջանի եւ Արցախի երիտասարդների համար։ Դրանք իհարկե քիչ են, բայց նաեւ կան այդպիսի նախաձեռնություններ։ Կան։ Ուղղակի իրանց հնչեղությունը այդպիսին չէ, ինչպիսին մյուսներին է։ Նրանց թեմատիկ ծածկույթը շատ նեղ է մյուսների համեմատությամբ։ Դա է ցավալի, որ մեծածավալ ծրագրերը, մեծամասշտաբ ծրագրերը, որոնք որ իրականացում են, Արցախի երիտասարդների ներգրավվածությունը քիչ է, ցավը դա է։ Մենք այսօր խնդիր ունենք Արցախի երիտասարդին ինտեգրելու այդ ծրագրերի մեջ։ Իմ կարծիքով սա է կարևորագույն հիմնախնդիրը այսօր մեր համար։ Լրացնելով արային ասեմ, որ ամբողջ Հայաստանի տարածքում նաև Արցախում մեկ հիմնախնդիր է բոլոր երիտասարդների շրջանում, դա իհարկե հայկական հարցի եւ ցեղասպանության ճանաչումն է։ Հիմա երիտասարդները ավելի լայն հնարավորություններ ունեն բարձրաձայնելու հիմնախնդրի վերաբերյալ։ Այսօր նաև թի մեկ հիմնախնդիրը մեր երիտասարդության համար եւ ռազմավարական քայլը հանդիսանում է ցեղասպանության ճանաչման հարցը, ինչպես նաև մեր երիտասարդությունը այսօր հնարավորություն ունի միջմշակութային հաղորդակցության միջոցով կապեր հաստատ հաստատել թե հարևան Ադրբեջանի հետ, թե հարևան Թուրքիայի հետ, եւ քանի որ Թուրքիայի պարագայում կարող եմ ասեմ, որ ժողովրդավարական առաջընթացի տենդենսներ նկատվում են եւ իրան քայլեր անում են դեպի ճանաչումը, դեպի խոստովանությունը, ամենայնդևս այս պարագայում արդեն քայլերը երիտասարդներին է, որ նրանք հանրության ուշադրության կենտրոնում պահեն այդ խնդիրը, ցեղասպանության խնդիրը, Արցախի ճանաչման խնդիրը, Արցախի գոյության խնդիրը։ Այսա շատ կարեւոր է։ Արաքիչ առաջ ասացիք, որ պետք է Արցախցի երիտասարդին դուրս բերել Արցախի սահմաններից եւ ինտեգրել միջազգային հանրության, միջազգային երիտասարդական կազմակերպություններին, կազմակերպող միջոցառումներին եւ այլն։ Կա Արցախում այդ ներուժը։ Կան արցախցիների մեջ այնպիսի երիտասարդներ, որոնք բացճակատ կարող են ներկայանալ աշխարի տարբեր երկրներում եւ տարբեր հարթակներում։ Միանշանակ, ցավալին գիտեք որներ, որ Արցախում շատ շնորհալի սպորտսմեններ կան, ովքեր որ մասնակցում են տարբեր սպորտաձևերի, աշխարհի առաջնություններին, Եվրոպայի առաջնություններին, բայց իհայտ են գալիս մեր Հայաստանի որպես պատվիրակ։ Միայն սպորտի բնակավարում ոչ միայն ինտելեկտուալ եվրատեսիլի միանշանակ եվրատեսիլի հետ կապված, բացի դրանից գոյություն ունեն թեկուզ այդ շախմատի մրցույթները շատ շատ տարբեր ինտելեկտուալ խաղեր կան, որոնց որ մասնակցում են, բայց այստեղ կարևոր է որ այսպես ասած իրեն անվանենք իրենց անուններով։ Պետք է երկրի ներկայացուցիչը ներկայանա իր երկրի անունով։ Եթե Արցախից է ներկայանում, թող չներկայանա Հայաստանի ներկայացուցիչ։ Հայաստանի ներկայացուցիչ ներկայանում է որպես հայ, Արցախցի երիտասարդը ներկայանում է որպես Արցախի երիտասարդ։ Եվ այն փառքը պատիվը, որ ինքը ստանում է այդ մրցույթների շրջանակներում, ինքը միանշանակ ասում է այդ դրոշը, որ բարձանում է այդ հիմնը, որ նվագում է, հնչում է, միանշանակ Արցախցի երիտասարդը ասում է, որ այո, ես Արցախի համար այսօր տարապան։ Էլի մեր նույն հայկական երկու հայկական պետություն է։ Արայև Արմինե, դուք առաջին անգամ եք Արցախում, դժբախտաբար, բայց բարեբախտաբար արդեն եկաք Արցախ, ճանաչեցիք Արցախը եւ ինչ հայտնաբերեցիք Արցախում։ Նոր մտահղացում, նոր ծրագիր։ Արցախում ես հայտնաբերեցի երիտասարդների մեծ սերը հայրենիքի հանդեպ, իրանց սեփական հողու ջրի հանդեպ որ ես համեմատեցի թե մեր հայաստանյան երիտասարդությունը երկիրը թողնում լխում գնում են արտագնա աշխատանքի, հետո նայում ես երիտասարդը այստեղ քիչ աշխատանքի պարագայում այնուամենայնիվ խոր արմատներ է գցես հողի վրա։ Ու երբևիցե չի ուզում այստեղից գնալ։ Այդ հայրենասիրությունը, երբ որ քայլում ես, զգում ես, որ յուրաքանչյուր թիզ հողի համար կռիվ է մղված եղել։ Ու զգում ես հերոսների այդ կրված ազատամարտիկների այդ պայքարն ես զգում, այդ յուրաքանչյուր թիզ հողի վրա թափված արյունն ես զգում։ Արցախում ես բացահայտեցի, որ երիտասարդների մոտ հայրենասիրությունը մի հատ մեծ գաղափար է, որ իրանք դրանից չեն կարող շեղվել։ Ու ի հավելումն խոսքից ասեմ, որ երիտասարդներից մեկի հետ երեք զրուցում էի, ինքը ասեց Արցախում արդեն իսկ ապրելը հայրենասիրության դրսևորում է։ Կա ձեր մտքի մեջ նորից գալ Արցախ։ Միանշանակ։ Եթե գործնական առաջարկը ստանան, կգամ կաշխատեմ է սիրով։ Մեծ սիրով սպասում եմ մյուս այցից ու հավանաբար գնալու եմ պատմեմ ընտանիքիս անդամներին, ընկերներիս, որ Արցախը մի հատ դրախտ է, որ պետք է անպայման տեսնել ու զգալ այդ օտը, որ շնչում է յուրաքանչյուր արցախցի։ Շուշիում ենք եղել, Ստեփանակերտում ենք եղել, Ղազանչիցոց եկեղեցում ենք եղել, Ջդրդյուզ ենք գնացել, դեր պատրաստում ենք հիմա կանտասար գնալ։ Տպավորությունների մասին երևի բառերով չեմ կարողանա ասեմ, մի շաբաթ ինձ հարկավոր կլինի, որ մարսեմ այս ամեն ինչը։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա հուլիսի 8-ի թողարկումը։ Այն նվիրված էր Արցախի հասարակական կազմակերպությունների կարողությունների հզորացումը հանուն երիտասարդական հիմնախնդիրների լուծման ծրագրին։ Տաղավարում հյուրընկալվել էին ծրագրի կազմակերպիչներ Արամ Էլիկջանյանն ու Արմինե Պետրոսյանը։ Զրույցը վարում էր Վարդուի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք